الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرمه نظر الله امرأ سمع مقالاتي فوعاها وحفظها واداها لمن لم يسمعها الله خوشبخت بسازه كسي كسي خنانه من را میشنوه و دركش میکنه میفهمه با اون رو ميده میده خوشبختی ما در شنیدن حادث رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم و اسم این هم برگرفته شده از همین اسم تاع العينين متعه خوشی چشمان ما نور چشمان ما خود رسول الله صلی الله علیه و سلم و سخنانش و این امتاع العینین در احادیثی هست که احادیث صحیحه که در دو کلمه هست به حدیث صحیحت فی کلمتین ما سعی میکنیم که خلاصه وار برش رد بشیم حدیث اولی از فرمودی رسول الله صلی الله علیه و سلم ارحامکم ارحامکم حدیث انس هست رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مرز وفاتش این حرف رو میزنه این سخنان رو میگه خیلی مهمه خیلی مهمه توصیه به ارحام توصیه ارحامكم ارحامكم یعنی يعني سلی رحم خودتون رو حفظ بکنید به جا بیارید رحم خودتون رو وصل بکنید من نعم، وصل رحم رحم وصله الله کسی که رحم خودش رو وصل بکنه الله وصلش میکنه الله به دادش میرسه مسئله خیلی مهمه و حدیث ما زیاد داریم در این باب در بحث توسية بأرحام جمله الجملة حديث أبو هريرة رضي الله عنه درسنا الترمذي تعلموا من أنسابكم ما, ما تصلون به أرحامكم أنسابة رب تا سلي رحمة رب جاب فإن صلة الرحم محبة في الأهل سبب محبه مش عباليش سلي رحم مثرات في المال يعني سبب مش كيف مالتون افزون بشه زیاد بشه منسعتون فی الاثر یعنی عمرتون طولانی بشه خداوند نوشته در همطور که شیخ البانی رحمه الله میگه این به این معنا نیست که عمر طولانی میشه همونطور که نووی و غیر از اشعاره گفتن که برکت در عمر میفته خیر منظور اینه که خود عمر طولانی بشه الله در لوح محفوظ نوشته که این, این بنده من این کار را انجام میدهد و عمرش طولانی میشه بله احادیث زیاده در سلح رحم کافی هست که خداوند در سوره نسا به توصیه به ارحام شروع میکنه که واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام تقوای الله رو داشته باشیم در ارحاممون ارحاممون رو به هم دیگه به هم دیگه وصل بکنیم و سعی بکنیم که دنبال باشیم بحث دنبال بودن بحث جستجو و جویا بودن از حال و احوالشون هست سر زدن به اونها هست رسیدگی و فریادرسی اونها هست اگر مریضی دارن اگر محتاجی دارن ارحمون رو فراموش نکنیم و دستمون اگر نمیرسه همین که سری اونها بزنیم سراغی از اونها بگیریم همین هم کفایت میکنه این حدیث اولی از این چلتا حدیث سر فرصت دیگر احادیث دیگر هم شرح خواهم داد الله حافظ نگهدار ما و شما باشه